islom tarixi sahobalar hayoti rijollar sirati jihodi ham vafoti bu islom tarixi biz abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu ni davrini tanlagan bu islom tarixi sahobalar hayoti rijollar sirati jihodi ham vafoti بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musulmonlar o'sha kunda boshchisiz qoldi endi biror bir kishini xalifa qilib saylab olishlik kerak shuning uchun ahli madina darhol biror kishini bosh qilishlik uchun harakatga tushdi Misr ahllari fitnachilardan tashkil topgan majmua Alini xohladi. Fitnachilardan tashkil topgan Kufa ahli Zubayrni, fitnachilardan tashkil topgan Basra ahli Talhat ibn Ubaydillahni xohlashdi. Ammo ahli Madina ham darhol xalifa saylashlikka tushgan edi. Ahli Madina esa kimni xalifa qilmoqchi? Lekin uchalasi ham zubayr tolha ali xalifa bo'lishlikdan bosh tortyapti shu holatda 5 kun vaqt o'tdi viloyatlardan kelgan askarlar yetib kel bo'lgan qarasaki usmon roziyallohu anhu qatl qilindi usmon roziyallohu anhuni qutqargani kelgan edi endi usmon roziyallohu anhu qatl qilindi madina tashqarisida biror bir ish olmasdan o'sha yerda kutib turishdi. Lekin har uchchalasi Ali, Zubayr, Talha bay'at olib xalifa bo'lishlikdan bosh tortgandan keyin fitna ahllari qolgan shura ahllariga murojaat qilishdi. Shura ahllari bular Umar radhiyallohu anhu pichoqlanib jarohatlangandan keyin e'lon qilgan shura ahllari edi. Bular Ali, Uthman, Talha, Zubayr, Sa'd ibn Abi Waqqas عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن الزبير أما ابن عوف عبد الرحمن بن عوف وفاة قلقان عثمان رضي الله عنه هم قتل قلند علي زبير طلحة باش ترتيبت فقط كنا عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص قلقان كي أهل فتنة علي zubayr tolha radhiyallohu anhum bosh tortgandan keyin sad ibn abi vaqqosni oldiga borishdi sad ibn abi vaqqosni oldiga borgan vaqtida xilofatni qabul qiling bay'at oling deb sad ibn abi vaqqos qattiq bularni qaytardi qattiq rad qildi hattoki umidsizlanib qaytib ketishdi to'g'ri abdulloh ibn umarga bordi abdulloh ibn umarni raddi sad ibn abi Waqqosnikidan ham o'tib tushdi bu ham qattiq rad qildi o'zidan 5 kun o'tgandan keyin hech chora topishmagandan keyin ahli fitna yig'ildi va aytdiki, ahli madina bilan ittifoq qilib biror bir odamni xalifa qilib saylamasak holimizga voy bo'ladi ahli madina harakat qilmaydigan bo'lsa xilofat muoviyaga o'tib ketishligi mumkin chunki eng kuchli askarni boshchisi shu agar vallohi ahli madina ham xalifa saylamasdan biz ham saylolmasdan muoviyaga xilofat tegib qoladigan bo'lsa birortamiz ham soq qo'ymaydi tinch qo'ymaydi birortamiz ham hayotda qoldirmaydi dedi chunki usmonni eng yaqin qarindoshi bo'ladi Usmonni o'chini oladi dedi. Shundan keyin ahli fitnalarning kattalari jamlanishdida bir ishga kelishdi. Ahli Madinani hammasini yig'amiz dedi. Hammasini ahli Madinani yig'ishdida aytdiki, sizlarga 2 kun muhlat. 2 kun ichida birorta odamni xalifa qilib saylamasanglar, alini zubayrni tolhani qatl qilamiz dedi shundan keyin ahli madina ali roziyallohu anhuga yig'ilib borishadi holatni tushuntirgandan keyin ali roziyallohu anhu mendan boshqasini izlaylar, men xalifa bo'lmayman dedi shunda insonlar ahli madina yalinib yolib borishadi. atrofga qarang ya ali Bo'layotgan fitnalarni qarang va buni oqibatida ko'pchilik qiriladi, hattoki o'zingiz ham qatl qilinasiz va boshqa sahobalar ham qatl qilinadi. Shunday qattiq iltimoslarni ko'rgandan keyin Ali radhiyallohu anhu rozi bo'ladi, faqatgina shartim bor deydi. Agar men meni xalifa bo'lsin desizlar, men qaror qilgan narsa asosida ish bo'ladi. bo'lmasam mendan boshqani tanlaylar o'sha xalifa bo'lsin men sizlardan ham ko'proq unga itoat qilaman agar meni tanlaydigan bo'lsanglar itoat qilasizlar shu narsaga rozi bo'lishib insonlar tamom itoat qilamiz sizni aytganingiz bo'ladi shu bilan insonlar ertasi kuni masjidda uchrashib o'sha yerda bay'at olishlik uchun kelishgan holatda tarqaladi sahobalarning kattalari mashvara qildida ali radhiyallohu anhu ga bay'at berishlik xususida tamom hamma Ali ga bay'at beradi agar ikki kishi ya'ni shura a'zolaridan bo'lgan ikki kishi bay'at bermaydigan bo'lsa bu tolha bilan zubayr bu bay'at bay'at deyilmaydi lozim ikkalasi ham rozi bo'lib bayat berish kerak aliga dedi zubayr bilan tolhaga odam yuborishdi aytdiki ali ibn abi Talib xalifa qilinib bunga bayat berilyapti lekin ali roziyallohu ga bayat berilyaptiki alini o'zini fikri va o'zini royi asosida ish olib boradi. va aytdiki ular aytdiki tamom biz ham rozi bo'lamiz lekin bizni ham shartimiz bor dedi sharti nima edi aliga bayat berishimiz zahotiyoq birinchi bo'lib usmonni qatl qilgan kishilarni qatl qilamiz dedi ya'ni birinchi bo'lib ali usmonni qatl qilgan kishilarni qatl qilishligi kerak hoziroq bayat beramiz hoziroq usmonni qatl qilgan kishilarni qatl qilamiz dedi darhol jang boshlaymiz dedi bo'lmasam bayat bermaymiz dedi shu shart fitna kattalariga xabar yetib bordiki ali roziyallohu ga bayat berishlikdan zubayr bilan tolha bosh tortyapti agar zubayr bilan tolha bayat bermasa bayat qiymati qolmaydi bular bayat berishga rozi bo'lyapti faqatgina sharti Usmon roziyallohu anhu ni qatl qilgan kishilarni qatl qilishlik uchun bay'at berishyapti. Shuning uchun rozi. Shu xabar yetib kelgandan keyin fitna ahlining kattalari aytdiki, agar bay'at bermasa, o'zini ixtiyori bilan majburan bay'at berdiramiz dedi. Bay'at berilsa, Zubayr bilan Talha tarafidan bularga foyda emas. Foyda bo'lmagan tarafi Zubayr bilan Talha fitna ahllarini, ya'ni qotillarni o'ldirishlikka bay'at beryapti-ku. Bularni bilib turib majburan bay'at beramiz deyishligini asl sababi Madina tashqarisiga yig'ilgan turlik viloyatlardan kelgan askarlar biror bir xalifa bo'lmasa, bularni yonini olmaydigan bo'lsa, o'sha askarlar bularni qirib yuborishlikdan qo'rqib majburan bo'lsa ham bay'at oldirib turaylik bir xalifa bo'lgandan keyin o'sha xalifaga biz zo'rlik qilamizda bizni omonda saqlaydi degan reja qilishdi ertasi kuni bo'ldi insonlar yig'ildi ali roziyallohu anhu minbarga chiqib xutba qildi ey insonlar bu xalifa saylashlik sizlarni ishlaringiz biror kishini haqqi yo'q o'z o'zidan xalifa bo'lib olishligi. Faqatgina sizlarni ixtiyoringiz kimni xalifa qilsanglar, o'sha xalifa bo'ladi. Ammo men kecha ba'zi sahobalar bilan yig'ilib tunda bir narsaga kelishdik. O'shanga rozi bo'lsanglar, men xalifalikka tayyorman. Bir shart bilan kecha tunda tarqalgan edik. Shart asosida. o'sha shartga muvofiq bugun ham bay'at beriladigan bo'lsa men xalifa bo'laman deganda sahobalarni kattalaridan ba'zilari turdida biz kechagi tunda qanday shart asosida tarqalgan bo'lsak biz ham o'shanday shart bilan turibmiz ya'ni o'zgarganimiz yo'q bay'at beramiz dedi bu yig'ilishga Talha ham Zubayr ham kelgan edi lekin bularni majlisga kelganligi qanday qilib kelib qoldi Qo'zg'onchilarni boshliqlari ikki guruh qildida zubayr bilan Talhaga yubordi bularni majbur qilib masjidga olib kelib bayat beringlar zubayrga yuborgan guruhni boshchisi hukaym keldida zubayr ibn Avvamni uyiga keldida qilichni bo'yniga tiradida masjid taraf yo'l oldi dedi masjidga bor dedi tolha ibn ubaydillah oldiga guruh keldida guruh boshchisi malik ibn al haris degan kishi bu ashtar ism bilan mashhur ashtar bu kishi tengi yo'q jasur pahlavon jangchi edi bu kishi ham zo'ravonlik bilan talhat ibn ubaydillahni masjidga bay'at berishlik uchun olib keldi shun holat bilan kelib qolgan edi bular ali roziyallohu anhu quyidagi zikr qilingan so'zlarni aytib bo'lgandan keyin zubayr ibn al-Avvamni boshiga qilich olib keldida tur bayat ber dedi zubayr ibn al-Avvam turdida ali roziyallohu anhu oldiga kelib qo'lini tutib men mukrahan ya'ni majburan bayat beryapman deb birinchi bo'lib bay'at bergan kishi shu bo'ldi lekin majburan bay'at beryapman dedi talhat ibn ubaydillahga ham qilich tutildidan tur bay'at ber dedi talhat ibn ubaydillahni qo'li uhud kunida jarohatlanib shol bo'lib qolgan edi uhud kunida rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qattiq himoya qilgan kishilardan bo'lgan talhat ibn ubaydillah qachoniki Rasul sallallohu alayhi vasallam tarafiga kelayotgan nayzalar ko'payib ketgan vaqtida talhat ibn ubaydillah qo'li bilan nayza kamonlarni qilishlarni to'sdi hattoki qo'li shol bo'lib osilib qoldi abu bakr radhiyallohu anhu qachoniki uhudni eslasa bu uhud talha kuni bo'lgan ya'ni talhaga atalgan kun bo'lgan deb zikr qilib qo'yar ekan xullas o'sha shol bo'lib qolgan qo'li bilan bay'at bermoqchi bo'lib qo'lini cho'zdi bay'at bo'layotgan vaqtida kishilardan biri aytdiki birinchi bo'lib bay'at olayotgan qo'l shol qo'l bo'lyaptimi sizga dedi ali ibn abi Talibga. bu ish yaramaydi dedi shu usulda bay'at berdi ikkalasi ham qolgan insonlar ham ali ibn abi Talibga bay'at berishdi ozgina sanoqli kishilardan boshqa biror kishi qolmagan edi bay'at bermagan ali ibn abi Talib roziyallohu anhu hijratni 35 sanasi zulhijja oyini 25 kunida bay'at olindi ali roziyallohu ga. bu kun usmon roziyallohu anhu qatl qilinishlikdan 7 kun keyin bo'lgan edi undan keyin ali ibn abi Talib xutba qiladi yana xutbada alloh subhanahu va taologa hamd sano aytgandan keyin alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda yaxshini ham yomonni ham bayon qilganligi yaxshini olinglar yomonni tashlanglar deb nasihat qiladi farzlarni ado qilinglar dunyoga berilmanglar dunyodan ozroq egador bo'linglar va o'zingizlardan oldin o'tgan solihlarga yo'liqasizlar va bu mavizasini ichidan yana musulmonni haqqi musulmonga aziyat berishlik alloh subhanahu va taolo bir necha haromlarni bayon qildi hamma biladigan bu alloh taolo harom qilib belgilangan narsa hamma bilgan ochiq ravshan lekin bu harom qilgan narsalarni eng qattig'i musulmonga aziyat berishlik hadislarni eslatib haqiqiy muslim qo'lidan ham tilidan ham biroga ozor bermagan musulmon haqiqiy musulmon bular hammasi bu gaplari ahli fitnalarga tegishli bo'lgan gaplar edi xullas kalom xutbasida mana bu narsalarni eslatib yaxshi narsalarni qilinglar yomon narsalarni tashlanglar va jazakumullohu xayron deb xutbasini e, qisqacha qilib yakunlaydi shu yo'sinda bay'at olindi hamma insonlar bay'at berdi illo ba'zi bir sahobalar bularni kattalaridan sad ibn abi Waqqas va abdulloh ibn umar bular betaraf bo'ldida bay'at bermadi shuningdek Usama ibn zayd ham bay'at bermagan edi va suhayb va hassan ibn Thabit bular ham bay'at bermagan edi ya'ni bay'at bergan kishilarni oldida juda ozchilikni tashkil qiladi lekin nomma nom zikr qilib o'tyapmiz kab ibn Malik, muhammad ibn maslama bular bayat bermagan kishilar ichida bor edi bularni ham aksari bayat bo'lishligidan oldin madinani tashlab ketgan edi o'zi aslida lekin bayatga ishtirok etmagan bayat ham bermagan va shuningdek banu umayya ham bayat bermadi bayat bermadi banu umayya usmon roziyallohu ning sulolasi umaviylar bular ham aksari usmon roziyallohu anhu qatl qilinishligidan keyin aliga bay'at berilishlikdan oldin madinadan chiqib ketgan edi Bularning boshchilaridan mana said ibn al as va Walid ibn uqba va Marwan ibn hakam demak bay'at berildi lekin bu bay'at boshidanoq kamtik noqis bo'lib qoldi to'g'ri berilgan kishilardan bermagan kishilarni tashkil qilgan kishilar juda oz hisoblanadi lekin vazni bor, o'rni bor katta sahobalardan bo'lgan. Shura a'zolaridan ikki kishi majburan bay'at berdi. Sa'd ibn Abi Waqqas bilan Ibn Umar mutlaq bay'at bermadi va Banu Umayyani boshchilari Madinadan chiqib ketgan. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu bay'at olgandan keyin undan keyingi qiladigan ishlarni sekin asta endi tartibga solish kerak. Ali Ibn Abi Talib bay'at olgandan keyin ashablarning kattalari bilan yig'ilish o'tkazildi. Zubayr va Talha ham Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talibni oldida yig'ilib, "Ya Ali, biz senga bay'atni berdik, lekin shart bilan berganmiz. Shartimiz birinchi bo'lib hadni qoim qilishliging kerak. Usmonni qatl qilgan kishilarni qatl qilishliging kerak. Ya'ni o'ch olishliging uchun bay'at bergan edik. Shu shart edi. Shuning uchun darhol ishga kirishda bularni qatl qil dedi. Shunda Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ey birodarlar, men sizlar aytgan narsani bilmay qolganim yo'q. Men buni sizlardan ko'ra yaxshi bilaman. Usmon radhiyallohu anhu ni qatl qilgan kishilarga had e'lon qilib bularni qatl qilishlikni men ham bilaman. Unutganim yo'q, lekin qanday qilib bilaman? Bir fikr qilib ko'ringlarchi. Qanday qilib bizni ustimizga hukmron bo'lgan, biz ularni ustiga hukmron bo'la olmagan kishilarni qatl qilaman. Hamma yo'qni egallab olishdik-ku. Bir harakatlanishlikda imkoniyati yo'q. Qanday qilib qatl qilaman? Zubayr bilan Talha va boshqa yig'ilgan sahobalar to'g'ri, to'g'ri aytasan. Hozir biror nima qila olmaymiz deb ochiq ravshan bayon qilingandan keyin bular ham tushunishdi holatni. Ali ibn Abi Talib aytdiki, menda bir fikr bor. O'sha fikrni sizlar ham qo'llab-quvvatlaysizlar. U fikr ozgina sabr qilinglar. Hozir insonlar juda turlik tuman guruhlardan tashkil topib ketgan hozir. Turli fikrlarda ba'zi bir insonlar o'ch olishni ham xohlamaydi va ahli fitnalar bilan bo'lishni ham xohlamaydi. Ya'ni uzlat qilishdi. Ba'zi bir insonlar bor ahli fitnalar bilan birga. Ba'zi insonlar bor o'ch olishlikni kechiktiradigan kishilar. Hozir biror bir narsa qilib ishni boshlab yuboradigan bo'lsanglar, hamma yo'q janjalga aylanib natijada hech narsaga egador bo'lolmay qolamiz shuning uchun ozgina sabr qilinglar qalblar ozgina sokinlansin madinadagi ish o'z qarorini topsin bay'atlar olinsin va biz sekin sekin madinani o'z hukmronligimizga olaylik undan keyin ish boshlaylik chunki ularda hozir quvvat bor biror bir narsa qiladigan bo'lsak ishni yana chigallashtiramiz shundan keyin zubayr ibn al-Awwam va talha bunga rozi bo'lmaydi agar senda quvvat bo'lmaydigan bo'lsa musulmonlarda quvvat bor biz jang qilamiz dedi shunda ali ibn abi Talib radhiyallohu anhu qaror chiqardida qurayshdan birortasi jang qilmasin dedi qurayshni ahli fitnalarga qarshi biror bir bosh ko'tarishlikdan man qilgandan keyin quraysh yig'ildida nima uchun Ali ibn Abi Talib bizni ulardan man qilyapti? Ularga qattiq qo'l bo'lishlik kerak edi. Lekin aksiga olib bizga qattiq qo'l bo'lyapti Ali ibn Abi Talib ahli fitnalarga yumshoqlik qilyapti. Dedida to'planishdi. Ali ibn Abi Talibga bu xabar yetib borgandan keyin Ali ibn Abi Talib keldida xutba qildi. Xutbasini avvalida Qurayshni fazilatli ekanligini bayon qilib, sizlar ni to'xtatganligim sizlar ham meni oldimdan ketib qolishingizni xohlamayman. Firqalanib ketmanglar, guruh-guruhga bo'linib ketmanglar degan maqsadda man qilgan edim. Chunki inson agar atrofidan odamlar ketib qoladigan bo'lsa, suyanchig'i qolmaydi. Albatta, ajr Alloh subhanahu va taolodan avvalo Allohga suyaniladi, lekin oldidagi ham fikr odamlar insonni bir qo'llab-quvvatlab turmaydigan bo'lsa, insonda yaxshilik yo'qoladi degan ba'zi bir so'zlarni aytadi. Lekin Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ishni bosqichma-bosqich davom ettirishlikni xohladi. Birinchi bo'lib sahobalarni oldidan ketib qolmasligi uchun ularni qolishligini buyurdi. Agar atroflaridan sahobalar ketib qoladigan bo'lsa, zaif bo'lib qoladi. Ikkinchi qilgan ishi bu fitnachilarni Madinadan chiqarib edi. Lekin ahli fitnalar hargiz o'zlari chiqib ketmaydi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu xutba qildida, "Ey insonlar, ichinglardagi a'roblarni chiqarib yuboringlar." Ya'ni ahli fitnalarda ichiga ahli Madina yon taraflardan qo'shilgan a'robiylar bo'lgan, o'shalarni chiqaringlar dedi. Undan keyin Ali ibn Abi Talib a'robiylarga qarata: "Ey a'robiylar, o'zinglarni joyinglarga ketinglar, sahroyilarga ketinglar. Ali ibn Abi Talib bu bilan ahli fitnalarni sonini kamaytirishligini xohladi. Chunki ahli fitnalarga ular qo'shilgan adad ko'payib ketgan edi. Shuning uchun birinchi bo'lib ahli fitnalarga chiqinglar demadida, chiqinglar desa ham chiqmasdi Arabiylarga ketinglar o'zingizlarda sahroyilarga dedi. Ahli fitnalar buni Ali ibn Abi Talibning maqsadini tushunib qoldi-da, turdiki, ba'zilari Vallohi dedi, Allohga qasam birortasi ketmaydi dedi. orta arobiy ketmaydi dedi. Endi holat shunday bo'ldiki, Ali ibn Abi Talib musulmonlar xalifasi ham buyuryapti arobiylarga chiq deb. Sabaiya xavorijlarni fitnachlarni boshlig'i ham buyruq qilishyaptiki, arobiylar chiqmasin deb. O'rtadagi vaziyat juda keskin vaziyatga olib keldi. Itoat kimga bo'ldi? Arabiylar hammasi Ali ibn Abi Talibga emas, balki xavorijlarga, fitnachilarga itoat qildida Madinadan chiqib ketmadi. Ali ibn Abi Talib kutmagan bir holat vujudga keldi. Nima qilishni bilmay qoldi. Darhol katta-katta sahobalarni yig'dida mashvara qildi, nima qilamiz? Va aytdiki, sizlar Usmon radhiyallohu anhu ni qasosini olmoqchimi deylar? Sahobalar, "Bale, qasosini olmoqchimiz." Ruxsat. Boshlayveringlar qasos qilishdi. Boringlar, o'ldiringlar Usmonni qatl qilgan kishilarni dedi. Bu gap ham Talha bilan Zubayrga kutmagan holat edi. Chunki buni ham qilish olmas edi. Qurol yaroq Madina mukammal ular tomonidan egallanib qolgan edi. Shundan keyin Ali ibn Abi Talib aytdida, buni eplay olmaysizlar. Bular hozir ozgina vaqt o'tganligi bilan bizga bo'ysunmayapti. Bir necha vaqt o'tgandan keyin mutlaq bizga bo'ysunmay qo'yadi bular. Sizlar buni hargiz eplay olmaysizlar. Qanday eplay olasiz? qo'llaringizdan kelmaydi. Bular Alloh subhanahu va taoloning shariatiga xilof qilgan holatda Usmonni qatl qilgan bo'lsa ham, lekin bir-biri bilan ittifoqdosh. Biz haqni ustida qoim bo'lsak ham tafriqa bo'lib turibmiz. Shuning uchun birlashaylik, menga yordam beringlar dedi. Ya'ni Ali ibn Abi Talib voqida go'yoki ko'rsatgan bo'ldida va o'sha voqi bilan bularga tanbih bermoqchi bo'ldi. Lekin Ali ibn Abi Talib holatni ko'rgach Madinani ichkari tarafdan hukmronligini qo'lga ola olmasligini bilgandan keyin Madina tashqarisidan urinib ko'rishligini aytadi. Lekin Madina tashqarisida, xosatan shaharlarga qo'yilgan voliylarni aksari Banu Umayyadan bo'lgan. Banu Umayya ya'ni Usmon radhiyallohu anhu ni avlodidan. Bular shak shubhasizki Usmon radhiyallohu anhu ni o'chini olishlikka shay turgan kishilar bo'lgan. Ali ibn Abi Talib tashqaridan holatni o'zgartiraman qachoniki menga voliylar bay'at bersa, ular tashqaridan ish boshlayman dedi. Lekin bu narsa juda qiyin edi. Ali ibn Abi Talibni bu fikri bilan ya'ni ishni bosqichma bosqich bajarib, keyin Usmon radhiyallohu anhu ni qatl qilgan kishilardan o'ch olishlik fikriga hech qaysi vali ko'nmasligi tayin edi. Endi nima qilishlik kerak? Ali ibn Abi Talib endi o'sha tashqaridagi shahar valilarini almashtirishlik kerak. Banu Umayya emas, balki boshqa kishilarni Ali ibn Abi Talibga tobiy bo'lgan kishilarni vali qilsa, endi vali bo'lgandan keyin qo'l ostidagi askarlar Madinani ichidagi holatni o'zgartirishlik mumkin edi. Birdan bir yo'li shu edi. Shu payt Ali ibn Abi Talibning huzuriga va ashablar bilan yig'ilib turgan vaqtida Abdullah ibn Abbas kirib boradi. Abdullah ibn Abbas kirib boradida menga yetib bordiki, siz ishni tashqaridan boshlab valilarda o'zgartirmoqchisiz. Ha shunday, lekin buni hech qachon qilmang. Bunday qilmang. Agar siz valilarni o'zgartirishlikka urinadigan bo'lsangiz, o'zini mansablariga yanada qattiqroq mahkam yopishadida fitna ortidan fitna vujudga kelishligi mumkin. Hargiz bunday qila ko'rmang dedi. Undan ko'ra ularni o'rnida qoldiringda, ulardan bay'at oling, orqasidan bo'shating. bay'at olganingizdan keyin orqasidan bo'shating dedi. Juda bir oqilona fikrni aytadi Abdulloh ibn Abbos. Lekin Ali ibn Abi Talib Abdulloh ibn Abbosni bu fikrini rad qiladi. Xalifa itoat qilinmasa nima qiymati bor bu xalifani dedi. Ularni oldin qoldirib, bay'at olib, keyin bo'shatib, shunday itoat qilinmaydigan xalifa qanday xalifa bo'ldi dedi. Agar o'zimi, valilarimni almashtira olmasam qanday xalifa bo'ldim? Chunki xalifani eng kuchli salohiyatli o'rini bu valilari, valilarni xohlagan vaqtida almashtirishlik bu xalifaning eng katta salohiyati. Eng katta salohiyati yo'q bo'lgan xalifa qanday xalifa bo'ldi dedi. Sira olimlari fikr qilishicha Ali ibn Abi Talibni bu qilgan ishi eng katta g'alatilik bo'lgan. deb aytishadi. Agar Abdulloh ibn Abbosni fikrini olib shuni qilganida ish boshqachasiga ketar edi. Hamma yo'q suv sepilgandek o'z o'rniga kelardi deyshadi. Lekin Alloh subhanahu va taoloni o'zi o'lchab bergan me'yor taqdir bor. O'sha taqdirga monand ish yurgan. Undan keyin Ali ibn Abi Talib kishilarni yig'dida har biriga xitob yozib, sen falonchi shaharga valisan, sen falonchi yerga valisan, sen falonchi yerga valisan deb bitta-bitta yubordi. Ya'ni shunday borasanda bo'sha men o'rningga vali bo'laman deb o'tirasan oldingda xitob, ya'ni Ali ibn Abi Talibning maktubi bilan deb shunday qilib yuborgan. Yamanga shunday qilib Ali ibn Abi Talib Ubaydillah ibn Abbas bu kishini vali qilib yuboradi. Yamanga avval Ya'li ibn Umayya degan kishi vali bo'lgan edi, Bani Umayyadan. Ali ibn Abi Talib o'zining amaksini o'g'li bo'lgan Ubaydulloh ibn Abbosni darhol yuboradida ishdan bo'shat, Ya'lini o'rniga o'zing bo'l dedi. Ya'li ibn Umayya bu kishi vali bo'lgan Yaman divolisi fitnani uyushtirishni xohlamadi. Ya'ni fitna qilishni xohlamadida darhol bo'shadi, lekin o'ziga tegishli bo'lgan molni olib chiqib ketdi. Lekin bir qancha vaqt o'tgandan keyin Zubayr, Talha, Aisha radhiyallohu anhum bir jamoat tuzdi deganligini eshitgandan keyin o'shalarga borib qo'shilgan. Qachonki Ubaydulloh ibn Abbos Yamanga borgandan keyin Ali ibn Abi Talibni xitobini o'qib berdi. Yaman ahllari Ali ibn Abi Talibga Ubaydulloh ibn Abbos orqali bay'at berib, Yaman Ali ibn Abi Talibni hukmi ostiga mukammal kirdi. Aytib o'tdik, uni valisi Ya'li ibn Umayya chiqib ketdi molni olib. Undan keyin Ali ibn Abi Talib Makka ga Khalid ibn Sa'idni vali qilib yuboradi. Makka ahli birortasi qabul qilmaydi. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijollar sirati jihodi ham vafoti bu islom tarixi sahobalar hayoti rijonlar sirati jihodi ham vafoti unda bor qayg'u g'am bordir shodlik quvonch ham tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar ham unda bor qayg'u g'am bordir shodlik quvonch ham tinglang bu ko'zlarda bir kungi bir bo'lar g'am bu islom tarixi sahobalar hayoti rijonlar sirati jihodi ham vafoti bu islom tarixi sahobalar hayoti rijonlar sirati jihodi ham vafoti olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib bu islom tarixi sahobalar ertalabki eshittirishlarimiz mana shulardan iborat edi E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihod ham vafoti.